L-iskop ta' din is-sensiela huwa li niċċelebraw uħud mill-aqwa elementi illi sawru l-lana Malti matul is-snin. Bekk naslu nifmu aħjar x'wassal biex din il-forma ta' espressjoni kreattiva tal-Maltin iddaħlet fil-lista tal-wirt kulturali intanġibbli tal-umanità miżmuma mill-UNESCO. Biex nesploraw l Malti, f'kull edizzjoni ta' din is-sensiela jiena qed niltaqa' mal-folklorista veteran Charles Colero. Charles ħadem f'diversi osma tal-kultura Maltija u għal ħafna snin kien fost il-promoturi ewlenin tal-għana Malti. Ismu huwa sinonimu ma' xandiriet tal-għana, speċjalment fuq it-television, Se niffukaw fuq wieħed minn dawk il-ftit għannejja Maltin li kisbu popolarità kbira anke ma' nies li ma jfittxux l-għana. Il-mezzi ta' xandir, partikolarment ir-radju fis-snin 70, għandhom parti kbira f'din il-ħaġa. Dan għax in-numru mdaqqas ta' diski li kienu jinħarġu minn dan l-għannej u anke minn għannejja oħra kienu jindaqqu regolarment fuq ir-radju. Bis-saħħa hekk, id-diski kienu anke jinxtraw biex jindaqqu fid-djar u fil-ħwienet, inkluż fil-jukeboxes f'ċertu ħwienet ta' xorb. Aktar kmini f'din is-sensiela tkellimna dwar it-tikketta ta' diski elektro, bont partikolari l-azza bieħ ta' diski li nħarġu minn dik it-tikketta minn Mikila Bela l-Bambinu, Indri Brinkat il-Pupa u oħrajn. Illum se nitkellmu dwar Fredwa Bela l-Bamboċċu, Diġà semmejna ismu diversi drabi waqt din is-sensiela, imma s'issa għadna ma daqqejna xejn minn tiegħu biex nisimgħu leħnu. Il-mejjet salva l-ħaj minn Fred Webel għal bamboċu Waħda minn mill-inqas 11 diska bil-45 dawra fil-minuta maħruġu mit-tikketta ta' diski ta' Anthony D'Amato fil-bidu ta' snin 70. Qabel ngħaddu biex nisimgħu l-kummenti u t-tifkiriet ta' Charles Coleiro dwar Fredu Abela l-Bamboċċu, se ndaqilkom oħra minn dawn id-diski tal-Bamboċċu maħruġa fuq it-tikketta ta' Anthony D'Amato fil-bidu ta' snin 70. Din b'riflessjoni tal-kultura popolari ta' żmienha f'Malta diska Kung Fu Karate ta' Fredo Abela l-Bomboċu, ispirata mill-popolarità ta' din il-forma ta' arti marzjali f'Malta fil-bidu ta' snin 70, anka bis-saħħa tal-films ta' Bruce Lee u oħrajn minn Hong Kong. U issa ngħaddu biex nisimgħu xi kummenti u tifkiriet dwar il-bamboċċu minn Charles Coleiro. Kombinazzjoni l-aħħar kont qiegħed il-festa ta' ħażabbar, nafx fejn għaddhom durhom kollha. U kien hemm kien hemm eh, il-familja tiegħu fil-fatt, semmew ili. Għax kont tatta diġà darba oħra bamboċċu kien bniedem, bamboċċ veru, eh? mġissem jiġifieri. Imbagħad kien fetaħ kien fetaħ ħanut eh, restaurant ma saxkara bitilajl, dejdu l-baħar maluq. U minna li għattilkom li kien sidinni, ma importax nirrepeti, kien sidinni biex immuni kol maħħu, u ma kien xiex kellhom il-flik. Inana kien xajtiere, imma dak kellhom kien makketti. U appuntu dwar dawn. Taksimeri, taksimeri, da da waħda minnhom. Dik hija l-iktar waħda magħrufa tiegħu. Kellu kellu diversi, kellu diversi. Eh, Dak iż-żmien konna nagħtu kas ħafna tal-prodott Malti, ta' jiena għalhekk qed ngħidu, għalhekk dak il dawk il-kanzunetti li ħarġu bħal l-aħħar bidwi fit il-għasel u ta' anzi Guzman tas dik il-famużanja tiegħu is-suntier. Eh, baqgħu għax ma kienx hemm iktar xteda, eh, kienu kienu nisimgħu television, radijiet, Imma aħna konna nippruvaw nitkessħu biex ngħidlek bil-prodott tagħna u kellhom jxerrduha. Ħa nkomplu fuq il-bamboċċu però. U il-bamboċċu semmejna semmejna t-taksimeri. Eh, ma nafx jekk hemm xi ħaġa partikolari dwar it-taksimeri. Oħrajn pereżempju kien hemm tal-World Cup, it-tliet għażżenin, eh, Papa Bamboċċ. Is-sakranazzi u l-pariri tal-bamboċċu, per eżempju, eh, kellu waħda fuq il-kunfu karati. U koll illi. Le, għax u kien kien dur dawra ma' Malta, minn ma trid tiddaħlek. Taxi mera waħda minna, l-irħula kollha da. Mela. U miegħu miegħu ħafna drabi kien kien idaħħal lil ħoħ lil Renald. U ċertu ieħor Mikil Bonnici negli mill-istajt nifhem Ma nafx jekk jekk. Ma l-isem mhux diġalija, però ma nafx kif kien assoċjat għaliex hemm. Eh, ħanejlek għax l-għannejja tiskanta ta' anki d-dissetti tagħhom. Kultant, per eżempju, il-babboxu kien ħażabbar. Ħafna mill-għannejja kienu żwieten. U hemmhekk kien hemm ċertu pika tal-ħuna għandilajn. Tifhem? Ara meta jgħaddi l-bamboċċi tara żwil tara żabbarin kollha madwaru. Meta jifriq meta jieħdu sehem il l-għannija żwiet in-naħa l-oħra, ġifieri kulħadd kulħadd għandu l-appoġġ ta' dawk il-favoriti tiegħu. Ħaż-żabbar ma tantx kellu wis Iż-żejtun għaddieħ fil-verità. Naturalment, ma hu jsemmi, jsemmi lil tiegħu, lil Salvo Darmanin, ir-roġel. Iva, iva. U iva. bħala bħala min bdieħ. Ma nafx inti jekk dan kellekx konoxxenza tiegħu. Ma tantx kelli kelli bitħa tiegħu taf fil-fatt. Ma kontx ma mhux ikun nafa ma ma razza tiegħu u radika kif jgħidu ma tantx sħal fiha. Ħajnek, ed għaliex meta kont fil-postizzjoni tiegħi tant ikollok affarijiet x'tagħmel u tant ikollok kuntatti tipprova ddaħħal kulħadd. Il-imbagħad jkun hemm żmien li Edi, mhux ma tiftakarx, ma tax importanza ta' ċertu affarijiet li forsi ma tħax fihom mill-ewwel. Allura wieħed waħda nnessik l-oħra. Ma jfissirx li ma tapprezzax it-talenti ta', imma mbagħad kultant kif jiġri dejjem aħna l-bnedmin dejjem nġibdu lejn xi ħaġa partikulari iktar mill-oħra. Għandna jgħixbduk iktar mill-oħrajn. Kitarristi iktar, daw, daw, daw, anki kif għax għandna nkunu nafu li l-għannejja u d-daqqaqa kif jgħidulhom, għandhom ċertu kariżma li jiġbdu n-nies li jħobbuh l-għan Alla, għax imbagħad jgħaddu xi antipatija għal dawk li ma jħobbuhx, tidduna. Għandhom dik li jgħidulha bl-Ingliż inferiority complex ukoll, li jaħsbu li kulħadd ma jagħtix kasu, il-klassi għolja u l-klassi baxxa. E, jien ipprovajt, d-barriera provajt inneħħiha. Meta għamiltu fuq it-televiżjoni, ġie għadha kemm-il darba, ma kontx nagħmel programmi biss bl-għana, imma kien hemm il-kompetizzjoni bil-veduti ta' Malta, u darba minnhom qalli, qalli qed tipprova tbella' l-għana, dak li ma jħobbux l-għana. Għedtlu, hekk qed nagħmel hija, għax aħna nuru Malta x'inhi. Jiġifieri l-għana kellu, kellu. it-tebgħa, biex ngħidu hekk, ta' klassi baxxa, tifhem. U miegħu, miegħu qed torbot il-makjetti, jiġifieri wkoll dawn dawn eh, it-tip ta' diskriminazzjoni. Kien għandi bħal bħal laws, pereżempju. Apparti din it-taħdita ma' Charles Coleiro dwar Fredu Abel għal-Bamboċu, kelli l-okkażjoni nirrifletti fit-tul f'sensiela oħra li produċejt għal dan l-istazzjon tar-radju xi erba' snin ilu li kien jisimha Noti Memorabbli. F'dik is-sensiela kont nitkellem regolarment dwar id-dokumenti storiċi li permezz tagħhom ġenerazzjonijiet futuri se jiltaqgħu ma' aspetti tal-mużika Maltija fil-futur. Partikolarment kont ħaris ftit aktar mill-qrib lejn l-idea li Taxi Mary ta' Fredu Abela hija l-aktar diska Maltija tal-45 dawra fil-minuta il-qad biha tkopji. Dan it-tieni programm ta' Noti Memorabbli jibda minn dokument li daħal fl-arkivji ta' Campus FM ftit tax-xhur ilu. Dan jorbot mas-suġġett ġenerali tal-programm tal-lum illi huwa id-diski. Propjament, id-dokument li qed nirreferi għalih fil-bidu tal-programm tal-lum huwa parti minn intervista li saret lejn tmiem l-2020. Dina xandret għall-ewwel darba f'Jannar ta' din is-sena, l-2021. F'din l-intervista mis-sensiela Nota Bej Tnejn tal-kantant Ludwig Gallia niltaqgħu ma' Anthony D'Amato li huwa membru tal-ħames ġenerazzjoni ta' din il-familja sinonima mal-bejħ tad-diski f'Malta. Laqatni partikolarment kumment taż-żagħżugħ D'Amato dwar l-aktar diska li qatt inbiegħet f'Malta. Illum mhux se nrakkontaw l-istorja tan-negozjant Taljan Antonio D'Amato li stabbilixxa dan il-ħanut tad-diski f'Malta. Fis-sensiela ta' noti memorabbli nagħtu attenzjoni akbar lejn l-istorjografija milli r-rakkont storiku. U għalhekk se nisimgħu lil Anthony D'Amato mill-ħames ġenerazzjoni ta' din il-familja jirakkonta dwar l-aktar diska li qatt inbiegħet f'Malta. L-iktar diska li qatt inbiegħet Malta, mhux bħala diska Maltija, bħala diska across board kienet Taxi Mary. Dik nismagħhom jgħidu li meta ħarġet u ġibni għal ewwel darba, kienet inbijat uh, in the region of six, over 600 copies in one day. Li dawk l-ammonti speċi ta' laqqas kienet l-Ingilterra ma kienu jagħmluhom ta' diska waħda. Dak kena uh, nalqu l-ħwien il-ħanut għax kien hemm folol kbar ta' nies. kien hemm kjuż sa sadarjali, ġibna l-pulizija, barriers, insomma sa kemm bedew deħin. Interessanti ħafna. U ġedek kontu tamlu signing, jew jew kem kem jiġifieri intom kontu tajdu li illi waslet waslet just waslet is-single. Eżatt, kien min jiġi jixtriha. Eżatt, kien toħroġ eh, dak iż-żmien eh, fuq il-gazzetti li ġejjin id-diski, jew ħajaslu dak id-diski. U kien hemm for some particular reason di għamlet suċċess enormi. I mean, laqtet ħafna irħula Maltin għax minn hawn sejrin hemm minn hemm sejrin hawn. Forsi għalhekk min jaf għandha il-melodija speċi ta' ferriħa wkoll. Eh, Studju jgħidu fil-fatt illi imbjaw ma' 10k. Ħafna iktar minn hekk. Taħseb inti, ġifieri. Ekku. Iktar minn 10k. Iktar minn 10k. Għax imbagħad konna nibatu l-Awstralja, l-Kanada. Postijiet fejn hemm il-Maltin. Fejn hemm il-Maltin. Fejn hemm il-Maltin. U interessanti wkoll, x'kienet tkun ir-reazzjoni meta intom kontu tibatu, per eżempju, l-HMV li jisma din it-trek? Dak ma eh, mbagħad id-diski ma baqgħux isiru taħt l-HMV. Sewwa. L-HMV kienet eh, eh, iktar fil-bidu. Le, fi żmien Hawn Malta kienu jinbiegħu ħafna diski per capita, imma di Taxi Merit had raised a few eyebrows, għax speċ ta' dawk jgħidu pajjiż dak iż-żmien ta' xi 270,000, 300,000, kif qed tordnaw dawn l-ammonti kollha? Għax dira naħseb seta tidħol easily per eżempju innaf għal silver jew gold. Kieku kienet l-Ingilterra kienet tidħol fiċ-ċors tal-Ingilterra. Fenomenu, unexplainable, memx ġifiri loġika waraja. li hija l-aktar diska li qatt inbiegħet f'Malta, aktar minn 20,000 kopja, skont id-ditta tad-diski Anthony D'Amato illi ħarġuha. Però aktar milli nkompli ngħid jien dwar it-Taksimeri, biex jiraq li nisimgħu lil Fredu Abela l-Bamboċċu nnifsu jitkellem dwarha. Mill-ġdid mill-arkivji ta' Campus FM, din id-darba nsibu silta mis-sensiela ta' George Mifsud Kirkop mill-1999, Tisqifa għall-għana tagħna. Kont fin-Navy. U kont Sant'Anġlu konna nkunu għas hemmhekk. U kont niġborhom isħabi jien u ngħidilhom semmu li postijiet nqabblilkom magħhom. U kien jgħidli pereżempju Għatlu din niktibha u nagħmlu għadis għatlu nieħdu ċans insumma. Irranġajta, mhm. irqomta, għas jistess ma konta fl-ħad uħroċ jekk. Issa jina naf li bertu minna bl-eluf, miex nsaġera, bl-eluf. Jina għalija san kan milux intervista u l-dammat u kienet l-iktar wahda li għattim bija dik. Għax dik niftakar bil-bugging jien Jgħidlhom ġim oħra diħli l-kaxxi ġim oħra. Jiena mill rajt, nsejt fejn, għaw Malta betu xi 10,000 kopja u l-Awstralja 20,000. Sew qed ngħid? Ejju, ekku, ekku, għax tundi. U darba tkellem Norman Hamilton kien kien hemm domija jara Pawlu fit-television kien hemm intervista Menzo Guzma qed jitħattu. Menzo Guzma rrid jagħmel bħal speċi bħal medli xi ħaġa. Eh. U qol kieku anke t-taxi merin daħħal Qabes Norman għallu l-għala li għallu dik l-uniku diska li daħlet fil-hipper Italjan. Emmana. Eh, Veru Pawlu, kien hemm għara s-sidda, Pawlu ta' billu. Tajjeb, u għaw Malta, ħalli teffet qawwi dan, għasib għajar tajdu indim millina, il-Maltin li samaw għadi. X'taħseb li għaw fija speċjali iktar mill-għana tas-soltu? ta' dawn eh. l-affarijiet għax imbagħad kulħadd. Eżatt, imbagħad l-għandna jibdew jitħajru minnek. Ma' miex, eh, Sewa, u lilek eh, teletek ħafna l-fuq. Eh, da żgur ħafna, le le da żgur. Bin-dejn tagħha u ġifieri. Ġifieri, sew fost l-għannejja u Malta. U kif qed l-ewwel, ħabba fija wkoll sifirtu l-Awstralja. Ekku, ekku, ġoġ, ekku. Ekku. Imma żgur li din id-diska Eh, ħajret diski oħra. U kif ma għedin nitkellmu l-ewwel, eh, anki ditti oħra, barra dik taħarġu għilek tħajru biex joħorġu diski oħra. Dik meta kont għamilta jien, ka Viktor Akolina darba smajtu jgħid fuq video mill-Awstralja. Eh, meta ġiet it-taxi Mary, kien hemm għamilta ma' Damato jiena. Niftakar kien hemm Joe Grima kien xeħed of program, Victor Aquilina, kienu kien hemm kien ħasem Charlie Cruz u l-banda e, e, kbira għax ilu ħafna l-għataj fil-sensin, imma kienu ħaduna u l-applaus li lajna immens kemm kien kbir kif tlajna ħna u tlajna live kollox. Alla jaffirlu Zeppi Taqqala u Joseph Camilleri li kumpanja ħmietu koll u jena u l-makka għamilni għalajf. Jenet veru Ma inti tażel meta tikteb jew inkella kull ma tikteb toħorġu. U ġil inteħ mill-li kolli, najd l toġbok ġdi, għattifem. Minn din l-intervista ta' George Mifsuk Kirkob ma' Fredu Abela Bamboċu mill-1999 laqtuni diversi punti. Dawn huma uħut minnhom. Bamboċu jisemmi intervista ma' Damato li kienet saret milux skontu. Ċertament li din kienet ma' xi ħadd mir-raba' ġenerazzjoni ta' din il-familja. U allura missier jew it-tiju ta' Anthony D'Amato li smajna aktar kmieni waqt dan il-programm. Interessanti wkoll il-kumment ta' George Mifsud Kirkop meta jgħid milli qrajt insejt fejn. U dan jorbot ma' wieħed mill-għanijiet prinċipali ta' din is-sensiela, id-dokumentazzjoni, u kemm din hija essenzjali mill-aspett tal-istorjografija. U dan apparti l-punt tal-bamboċċu li, skont Norman Hamilton, Taxi Mary daħlet fil-hit parade Taljan. Jiena fittixt u ma sibt ebda evidenza ta' dan. Naturalment, mhux qed ngħid li dan mhux minnu. Qed ngħid li anke jekk fadal min jirrakkonta li kopji ta' Taxi Mary bijaw pereżempju fi Sqallija u daħlet f'xi klassifika ta' diski hemm, meta jmutu dawn ir-rakkonti każwali, dan il-fatt storiku dejjem jekk kienu minnu, mhux se jkollna ebda dokument li bih nistgħu nipprovaw li din ma kinitx xi ħaġa vvintata biex forsi anke jinbiegħu aktar diski. Punt ieħor li laqatni kien dak li għamel il-bamboċċu lejn l-aħħar ta' din is-silta li smajna dwar kemm kien ġeneruż lejn ħaddieħor bil-materjal li kien jikteb. Dan jiġdu b'moċċar dak li għamel fl-aħħar xhur qabel mewtu fl-2003 flimkien ma' Joe Demicoli illi kien regolarment jistiednu fil-programm televżiv tiegħu Wipeout. Hawnhekk nistgħu nisimgħu lil Demicoli ma' Fredu Abel Albomboċu b'verżjoni differenti ta' Taksimeri. Di popolari di diska? Di, di mhux it-taksi Taxi. Mary, Mary. Mary? Eh, min kidibha di diska? Abela, saħet Abela. Abela, tajdix li Fredo Abela ta' Jista' jkun. Mela kollox xoda jikteb. Eh, ma fejn għajn kelma. Ah, ah. Ma jofx li ktib tajjen, ma tofx jew. Kollox int mela nkantawa. Talbu il n-nis u rridu nkantawa. Jela, eh, si kellemna, u ċempel wahda. Najdlek issa, u. Oh. Ċempel tant għal xejn. Għandek mobile. U inti dejjem taqbad miegħi u tagħmilli ħafna xliq xkiel. Jien qisni l-anġlo tas-sema u inti ta' taħt sammikil kif biex nafhomot. Tajba ġed għabetta, tajba. Fredu Ebel album boċu b'verżjoni spontanja ta' Taksimeri fl-imkien ma' Joe Demicoli mill-2003. Naħseb li jkun żball jekk nirruduċu lil Fred Wabela l-Bamboċċu bħala makjettista. Għalkemm kellu vuċi partikolari ħafna u forsi mhux melodjuża jew fina ta' stab ċertu għannejja oħra, huwa kien janni spirtu pront regolarment. Xi drabi anke xi fatt kien janni kif nistgħu nisimgħu minn dan ir-recording miġbud fil-bidla snin 70 miktub għal programm ta' Rediffusion ta' nar taħat filgħodu. Il-fatt ta' kuġinuħ Fredu li miet bil-sgrazzja ta' traffiku hemmhekk interpretat minn Fredu Abela l-Bamboċċu, il-prim kitarrist huwa Karmenu Aquilina nofs il-lejl, akkumpanjat minn Joseph Camilleri u Karmnu Borg, Fantin. Issa, minħabba l-kuntest ta' din is-sensiela dwar wirt l-ħana Malti, ħassejt li jkun tajjeb li nagħlqu l-programm tal-lum billi nisimgħu diska fejn Fredu jgħanni ma' ħuħ Renald. Hemm diversi li stajt nażel minnhom mit-tikketta tad-diski ta' Anthony D'Amato, L-intija biċċa minn djulek għax lilek timla bid-dejn. U bil-pariri tal-Bamboċċu minn Fredu Abela u Ħuħ Ranald, għana ġejna fit-tmiem edizzjoni oħra f'din is-sensiela ta' Wirt Lana Malti. Fil-waqt li nirringrazzja lil Charles Coleiro għal kontribuzzjoni tiegħu, għana namlu appuntament magħkom għat-tmien programm f'din is-sensiela darboħra fl-istess post u fl-istess ħin. Intant, jiena Tony Sant nawguralkom is-saħħa. Wielet Lana Malti huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.